Eta atxalde eran egan eh, bezala ipatuko dugu emilar zena, eh, kanbon eh, zendu dena, laro gaita behatzi urterekin, baigorri jara sortzez, mila behatzi honetan hogeita seian sortu zena, eta paperainitz uh, bazituen ere eh, apesa, bertsuzalea, euskaltzalea, idazlan, idazlea, euskaltzaina, eta erria kasetaren zuzendaria ere jamati dirazar gurekin dugu atxalde hona. Atzaldeon, Arantxa. Eh, eta diamati dirazar ere gaur egun erriako eh, zuzendari eta beraz, erramezala, emillar ere uh, izan da erriaren zat pertsona garrantzitsu bat. Mila behatziun eta irurogeita seietik, seia arte, zuzendari egon baitzen erria, nola heldu zen erriarat? Bai, nola heldu zen erriarat, zeren eta gintzen erriarat... Uh, eta zuzendaritza hartu zuen ez hiutan oita seian, baina hiutan oita bededatzian, eta hoita hamalau urtez atxiki. E, Pierre Eslafitek galdatu zion, e, ez e, pixka bat akitzen ari zela eta hauta hura, orduko zatala inan hiutan oita zazpi urte bazituan Pierre Eslafitek, eta beroa zuen berak gaitortzen du eta aldi bat baino gehiago entzun diogu, haste hartan etzela baitez para hain bedo, eta Emil Olar. Baina, eh, Pierre Eslafiten segida hartzeko, lehenik izan zen, Jean Iri Arturuti, hiltan egita zazpian. Baina, Jean Iri Arturutik bat zuen beste sederik, nahi zuen bere eta pezgo denboraren zonbeit urte nahi zituen eman Afrikari, Orduan hola egiten zuten, orduan bazen moda heietan, orai behinu apez gehiago, eta beraz eh, batzui behiten ziren, ez misionet gisa han kokatzeko edo aldean segitzeko, baina behiten ziren lau bosturte urteentzat edo hola. Eta Jean Henri Arturutik hautu hori egin azuen. Beraz, hiuten hori eta bederatzean joan zen burundi alde eta orduan zuen Emil hartu segira. Egan dut heimat uzkur zela, ez baita ezpada ez zuelakoz bere burua gai eta senditzen hortadako baina bazakien ez idurika, ez idurika karga pizua dela, hola asteka badidi baten, kudeatzea. Eta astekari hori, nihunik ahalatz beti uh, hatz berri bat emanez segitzea, beti gau, badira gauza batzu aldatu behar, eta ez bali marituzu aldatzen, ahunt gibilerat egiten duzun. Mhm. Eta horretan nolaz e, eh, baietza eman zuen azkenean? Zerk pusatu zuen? Bai, ez, epetik ino bat galdatu zuen, halak egiten du bedak eh, bede liburu batean, eta gero azkenean eh, ikusiz uh, Lafitek zinez bazuela norbeiten beharra, eta bai, eman zuen baia, eta gero ez zuen urrikirik nik uste baia emanik, zeren eta laster jarri zen kargu berriari eta jakizazue zonbait zonbait lan egin duela herriaren zat, egia erran gerota gehiago ere, talde bat sustatuz eta laguntza gehiago segurtatuz eta hola, eta jakizazue eta hamala urtez, zonbait zonbait urratz egin duela, traba guztien gehinetik eta beti kar mhm. Eta hor ere, uh, eh, iduitzen zait hor irakurri dut, uh, ere lekuak enduna izan dio, sartu delarik, eta Euskara gehiago baloratzeko ere egian. Bai, hori, ba, hori, anekdota bat ahen eh, baina badakizuzek ektatu gertatu zen Pierre den bodan, eta Pierre Eslafitek eh, sortu zuelarik herria, eta biztanda, fede jovenekin mintzo zen gisa hortan, norbeitek egana ez, etzela haizu, astekari bat, dena eskuadaz edo hola izaitea, gutienez behartzela artikulu bat bederen frantsesez. Ara, eta gero denbora den buruan, ohartu gira, hori nihungo legerik ez dela gisa hortako, nihun ez dela gisa hortako legerik, eta beraz, etzela ahazoinik, nahi bali mazen dena egin eta eskuadaz egiten ahaltzela, salbu bari da uh, batzu behar direnak eh, eta atzolotuki frantsesez ez dahi, baina biztiki toki guti hartzen dute, jendea ez da hartzen er, funtsian hor dela Aste guztiz, kausi dizazkegu, de, eta dizazkezue, eta herrian, baina ez du kasu egiten ere horri. Beraz, edabaki zuen, etzela gehiago, uh, eh, frantxesez artikulurik sartuko herrian. Hada, mm -hmm. eskualda eskuarari usteko toki guzia, ara. Eta justuki ere, uh, mila batzion eta irurogeita urtean Euskaltzain oso izendatua izan zen uh, ere Euskarari ekarri zakon eh, lekua baloratzeko uh, apesabaitzen, ere, eta elizetan ere Euskara sartu zuen latina zelarik ere garaian. Ah, eta ba, latina, baina hori etzen hemen du edabakia izan, hori konzilioak zuen edabaki, eta... Ah, ah, homeko zen aixe lehenago, de, somit egun lehenago hartu balute, eta erroman holako edabakia, behinan, bon, behanko jak ziren, eta <laughs> somitaldi, ora jede dela iruditzen zau, behinan, bon, guazen aintzina ez da horko egungo gehia, eta beraz, eh, bai, eh, ordu arte, luzaz eta luzaz, beraz, eh, kantu batzu eta otoizon meit eta elizetan eh, eskola zere edo frantxeso ez meza beti latinez emeiten zen, beraz mezako toitzak eta mehertziden eta eskola zezari, eta hor lan talde bat izan zen, eta idatzeder eta holako batzuk gaitzeko lana akulatu zuten, eta horietarik zen ere emil Lach. Mm. Eta antzerkian ere ibili zen, do, bederen eh, taula zuzendari lanetan eh, ere. Bai, eta... Bai, uste dut hori, ez zuen hain izurtez egin, mainan, hori izan zen eta urruñan egon zen, bikori, bikari egon zen urtetan, sei urtez egon zen eta bikari urruñan, eta hor duen uste ut bazuten useia, urte guzti zemeiteko eta eskaintzeko antzerki bat, eta kenka hartan beraz, baita ula geinean eta moldatzaile eta ibilizten, eh? baina hori ez ditake erran sail premiatsua izan dela Emil Larentzat. Mm Eta euskaltzain eh, oso izendatu izana horrek uh, unkitu zuen edo nola hartzen zituen olako balorizatzeak azkenean bere pertsonaren balorizatzeak? Gitakita nola erran, badakitetzela espantukaria ez eta handikaria Emilo, eh? zeren eta eh, laborari familia batean sortua zen, eta jakizazu, eta jende xehearen eta hurbil hurbilekoa zela eta beti hala izan dela, eta funtsean uste dut nolazpeite janditake laborari bat zela. Hada, biziki maite zuena laborantza, eta badakit apesgei zelarik eta oporretan lehu zelarik berriz etxerat eta somataldi ez du bedakorik kondatua, eta kanpoko lanetan eta karraskan hartzen zen bede aneiekin, eta gostu zuen eta maite e, gisa hortako lanetan hartzea, eta beraz etzen bat ere bat handikaria, eta biztan na, norbeite komplimenduak egiten bali mazaizkion, edo norbeite kohodatzen bali mazuen, eta eskualzaindiak ahazoinekin, eta haute txizuen askal eskualzain oso bezala, eta beraz, eh, biztan da estimatzen zuela hori, bainan etzen horren ondotik ibili. Mhm. Emil Lar, beraz, eh, erran bezala kanbon uh, zendu dena laro behatzi urterekin, uh, eh, baigorin bai. sortua, eta zakit, jamati dirazan zerbait gehitu nahi duzun? Ba, nahi dut, eta horita ere, bertsularitzari biztiki, biztiki, atxiki jazela. Bera, ere ez don behitaldi hartzen lagun artean eta hola bertsuka, baina behar da erran, bon, eta bertsularitza azkarki lagundu duela bertsu saioak zometaldi berak muntatuz eta laguntzaileak eta lagundu zaitzineat egiterat busatuz eta hola. Frangotan ere dela eta Euskal Xapelgo Nausian dela Nafarroako Xapelgoan izan da eta epaimahian bera eta denek bazakiten er bertsu zale fina zela biziki maite zuena bertsua, bertsularitza. Mm -hmm. Oste dut hori ere ez den ahantzi behar eta ez dugu bere jantzi behar, pilotatzalea, ara. Bon, ere, kasketa initzeko gizona beraz, Emilar. Bai, bai, eta etzakien alfer egoiten indar posibatu kanduen, no, beti lan eta lan, hartarik edo juntarik, beti zerbait zuen atzera, eta dela idazle, zeren eta mm -hmm. idaz, egaitzeko liburuak ere baditu idatziak, ez hainiz, baina bakar horiek biziki, aberatsak eta eskuara eder batean, mila bederatzen talatan oian aterazen uste dut aigerra Nafarroaren lehioa eta rekasta polita ukantzuena eta gero duela duela hamala laurten ikuste mila batean izan behartzen liburu bat miresgarriak hautsitzen dutan anik zointan seheki kondatzen maitu nolako goda beherak ukandituen bede bizian eta nun nola ibilidialen nolekin eta nolako gogoarekin hori zen ene hartzain etxolak liburua, eta nik egiten dut, izen horrek berak, erakusten dauku soina txikia zen, eh, baserriari eta hartzain goari eta holako gauzeri, eh? mm. beste zuen holako titulu bat emanen, bere liburu ahado eta miresgarri hori. Ebe ala, itzoiek ilan beraz eh, bukatuko dugu, erramezala Emila raipatzen eh, ginuen, bere horzketak bihar eginen dira baigorin, iruak eter ditan. Diamatit dirazar erria kasetako zuzendari, eta beraz, horitaraziz, Emilek bere postua ukantzola hor, mileskar gurekin egonik atxalde untana.